Watch en Uruguay, ah, una eh, una No eh. Tengo una guacha en Uruguay, eh, una lo una uno una uruguaya. Tengo una guacha en Uruguay, una una una Tengo una Tengo una guacha en Uruguay, al otro lado del río. Y aunque esté todo mal, yo sonrío, porque tengo una guacha en Uruguay, en Montevideo. Y ahora los giles, ¿dónde están? No los veo. Me puse las Nike, te busco a las Nike. que estoy medio high. Tengo eh. una turra en Argentina, una guachatina, en un flow corte fin de latina. No hice pileta, hice piscina. Tengo una chata en Argentina, en la cara se puso brillantina. Pintó que salió a la brecha me vio con la turra sentado en la esquina. Ah, si fuera Goku le diría wow, ese ojete dope. De verdad lo que vos estás gold. Anache, ah, pero como soy tavo te digo, dame cabeza, dame el don, dame el domo, dame el cerebro. Si me entiendes lo que digo me alegro. Yo estoy beso hasta beso negro. Le enseño que se suave el suegro. Nunca más vas a ser normie en serio. Que tu ex lo mandó al cementerio. en Suzuki Celerio. A los salos me los saco del medio. Porque eres más alto y tu remedio. Dale el turro, baby. Tengo una guacha en lugar uno lo yeah. uno lo yeah. uno Tengo una guacha en Uruguay, eh. una uruguacha, eh. una Tengo una guacha en Uruguay, una uruguacha, yeah. una uruguacha, una uruguacha, Tengo una guacha en Uruguay, eh. una uruguacha, una Una Uruguaya, tengo una guacha en Uruguay. Eh, una Uruguaya, eh, una Uruguaya, eh, una Uruguaya. Tengo una guacha en Uruguay. Eh, una Uruguaya, yeah. Una Uruguaya, una Uruguaya, una Uruguaya, yeah. Una Uruguaya, una Uruguaya, yeah.